Bea Elizalde, egunon? Egun hon, Marga. Motzak zaitugu uh, eh, ahantzale gisa, eh, itxas gero elkarteko kidea zira ere, eta arionan astean, egun batzuk uh, eh, pasaditu zuen itxasuan, justuki hor, uh, epatzen ditugun plastikazko bolatxo horien kutsadura zertan den ikusteko. Ba, Zakit, egun hauetan, zer ikusi duzu esusen uh, itxasuan zer, itxan gaindi. Asteko itxas gero elkartearekin, duela ere urte batzuk prestiz uh, itxasontzia ondaratu zelaik. Bon, be gauza bera bizi genuen, eh, pixkat, bagenakien Galizian izanik ere gure kostalde runtz etorriko zela. Beraz hor, be erabaki duku ganden hastean eh, berero batekin jota ikustea itxasuan zer gertatzen zen, ez, eh, um, eh, bagenakien etorriko zela, eh, dituek erraten zuten behar badamen guk bagenakien, eh, kuranteekin eta etorriko zela, hor babestua izan gira pixkatego aizearekin, babestuak kakotzen artean, eh. hor eh, baita kutsadura, bera voilà. Egia irraiteko atera ginenean uh, ez dugu gauzan dirik ukusi eta mareroski zeren uh, eh, prestijarekin txapapote hori be ikusten zen, eh, ongi zen uh, plakak, animaleko plakak ziren, beraz biltzeko uh, erresago. Hori da hor mikroplastiko hoiekin gainera itsasoan egonik eh, be, desegingo dira ere. Beraz ez dugu ikusi, eh, holako naparik eta, eh, beraz um, gure kezka hori da, ez da behar bada seinale hona, gerotagit gut, de gerota txikiago, E, gerota gutio ikusten, baina badakigu hor dela. Eta arriskoa, ebe uraren zikloan sartua denean, mikroplastika hori be, arriskatzen duera orain gure gure ibaietan eta erreketan izaitea, beraz momentu batean edaten dugun uran ere bai. Erran duzu, ez duzu ikusi, edu ezingo duzuela deus bildu, ezin da intzinetik bildu, beraz, hor, eh, pixkat, uh, indarrik gabe gira, ezizte, denak? Hori da, eh, hori eh, jaten nuen txapapotea genuen. Indarrik gabe, gerota gehiago ere ari gira guk egan nahi du gizaki bezala, gure guneroko autuetan ere, bada gauz bakarra egitea, da plastika gerota gutio erabiltzea zeren uh, sistema bat da. Dirua initz eramaten duen sistema bat da, eh? petroil buetatik gure platerara ino, mainan eh, sistema bera eta guk badugu almen hori gure autuetan ez erostea. Alor badakit zaila dela eta desafio bat da ere. Sartzen zirenean supermarkatu batean edo ora ateratzea plastikari gabe biziki biziki zaila da, baina ez dugu beste manerarik. Pentsazazu badugula gaur egun kontinente bat plastik esko kontinente bat, Pazifikoan, Beraz, almen bakarra duguna, behar bada hori da, gu kasu egitea, be hori ez gehiago erabiltzea, eta sistema hori ez mantantzea.